Thank you. Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, իշտել մեծ ուշադրությամբ են ունկնդրում ձեզ, լինում են զանգեր, այսօր նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերն ընդունելու համար։ Ուզեմ թե չուզեմ զրույց պիտի սկսեմ մասնաշենքից, որ դարձյալ տխուր վիճակի մեջ է, համենայն դեպս արտաքին տեսքը։ Ինչու։ Ոչ թե ինչու, այլ երբ կլինի այդ հարցի լուծումը, իհարկե, տվաղուց օրակարգումա եւ նախարարության եւ կառավարության կողմից։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, քանի որ այդ հարցի շուրջ բազմաթիվ անգամ քննարկումներ եղել են եւ երևի կգտնվի լուծումը համապատասխան շենքային պայմաններ ապահովելու համար։ Գիտեմ, որ դուք համալրված եք լավ մասնագետներով, մնում է նույն կազմը մեր վերջին հանդիպումից հետո, թե փոխվել է։ Չէ, բնականաբար մեր աշխատանքային կոլեկտիվի մասնագետները իսկականից նորմալ, իհարկե չի ասի շատ գերազանց, բայց նորմալ մասնագետներ են, որոնք տիրապետում են իրենց մասնագիտական հմտություններին, գիտելիքներին եւ կատարում են այն բոլոր խնդիրները, որ դրված է իրենց առաջ։ Փոփոխություններ եղել են տեղափոխվողներ եղել են, նոր մասնագետներ, նոր երիտասարդ կադրեր։ Հիմնականում կարելի ասած լրիվությամբ երիտասարդ կադրերով ապահովված է նոր կադր ունելով հանդերձ իհարկե փորձնական ժամանակաշրջանով ընդունում են հին աշխատողները ավելի շատ պրակտիկորեն հետներ աշխատում են Փարքաստո դժգոհ չենք որպես մասնագետներ իրենց կատարած աշխատանքներից ու գիտելիքներից Պարոն Խաչատրյան անընդհատ ասում ենք, կրկնում ենք, ինչու՞ չէ նաև հետևում ենք աշխարհի փորձին, որ գյուղատնտեսությունը ունի ռազմավարական նաև մեծ նշանակություն, ինչ է փոխվել ձեր ընկերությունում, կոնկրետ ձեր դերը գյուղ ոլորտում։ Կոնկրետ ուսերի պաշտպանության ծառայության խնդիրները միշտ էլ հստակ են եղել ու կատարվել են այն բոլոր առաջադրանքներն ու խնդիրները, որը նախատեսված են մեր կազմակերպության կողմից ու կարելի է ասել նույնիսկ այն աշխատանքները, որոնք հատուկ ծրագրերով նախատեսվում են կատարել գյուղատնտեսական ոլորտում, լրիվությամբ աշխատում ենք կատարել եւ Փարք Աստծո կատարվել է։ Փոխվելը, ասենց ասենք, ավելի շուտ այս տարի 18 թվականին դրական առումով կասեի մեր գյուղնախարարության վերաբերմունքը շատ դրական փոփոխության է ենթարկվել, դա չի ասի ինչ որ առանձնահատուկ հրաշք է կատարվել, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնք միշտ ծառանում են մեր գազམ་ակերպության առաջ, այս տարի հասվել է մինիմումի այդ վերաբերմունքի շնորհիվ։ Մասնավորապես, եթե ընդգծենք կատարվող աշխատանքների մանավանդ որ հատուկ ծրագրերով նախատեսված էր աշխատանքներ հակահարդային շերտերի ստեղծում, պետք է ապահովում անգորոս վերքահավաքի համար, եթե մնացած տարիներին ինչ որ խնդիրներ կա, հարկասու այս տարի նախորոք միջև գործը սկսվել է, եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, պլանավորվել է, ծրագրավորվել է, համագործակցության եզերը գտնվել են թե փրկարարծառայության, թե գյուղբաժինների շրջանների հետ։ Այդ բոլորի արդյունքը եղել է այն, որ ավելի որակյալ, ավելի ժամանակին կատարվել են այդ աշխատանքները եւ հուսով եմ, որ այդ տենդենսը կշարունակվի հետագայում բոլոր ուղղություններով աշխատելու ժամանակ։ Խոչատրյան նշեցիք, որ միշտ էլ հստակ են եղել ձեր ծրագրերն ու խնդիրները։ Գուցե մի փոքր մանրամասնեք։ Մասնավորապես կասեի, հիմնականը մեր աշխատանքները ըստ մեր կանոնակարգի, ըստ մեր ծրագրերի նախատեսված տարվա սկզբից բյուջեով իշտ պլանավորված նախատեսվածը թե հողերի ագրոքիմիական անալիզները կատարում, թե թունաբանական լաբորատորիայում փորձակնությունների, թե մոնիտորինգ դիտարկումներ կատարելու դաշտերում վնասատուների հիվանդությունների դեմ, թե առանձին հողատերերի հետ հանդիպումներ, կոնսուլտացիոն, մասնագիտական աջակցություն, օգնություն, այդ բոլորը իհարկե շարունակվում են ու մեր մասնագետները թե տեղերում շրջանային մեր մասնագետները թե մեր այստեղ ապարատում աշխատող եւ ինչու՞ չէ քիչ առաջ որ ընդգծում եմ համագործակցությունը գյուղնախարության ուսանողության բաժնի հետ, վերջերս նաեւ սննդի անվտանգության բաժնի հետ, որ համատեղ այդ աշխատանքները կատարում են տեղերում համապատասխան բոլոր ինչ ծրագրարված է դեռ մի բան էլ ավելի։ Տեղյակ եմ, որ ձեր ընկերությունը հանդիպում է առանձին ֆերմերների հետ, այսինքն ովքեր ունեն ձեր կարիքը, ձեր խորհրդատվությունների, ձեր ծառայությունների։ Պարոն Խաչատրյան, ավելանում են ֆերմերները Արցախում։ Դիտարկումները, եթե սենց նայենք, կարծես թե ավելանում են։ Կարծես թե ավելանում են գուցե մեզ ապերստում դա սուբյեկտիվ կարծիք կլինի, որովհետև դա վիճակագրական տվյալներ ես չեմ ասում, այլ մեզ դիմողների քանակն է ավելանում այն առումով, որ երևի մարդիկ արդեն եկել են այն եզրակացության, երևի արդեն այն աշխատանքները տալիս է իր պատողները, եթե մեր մասնագետը ինչ որ մեկին դե խորհուրդ է տալիս, երևի շղթայական ռեակցիայի նման մեկը մեկին հաղորդակցելով այդ մարդիկ արդեն պահանջարկը զգում են մեր մասնագետների այդ խորհրդատվության եւ հետաքրքիր երևույթ է նկատվել, որ կարծես թե գուցե համացուն այնքան է ճիշտ չլինի, շտաբ օգնության նման, եթե ինչ որ մի բան լինում է շրջաններից դիմում են, բա մասնագետ ուղարկեք մի հատ նայի միանշանակ բոլոր այդպիսի ահազանգերին մաքսիմալ կերպով մեր մասնագետները մասնակցում են։ Չի եղել մի դեպք, որ ինչ որ ահազանգ մնա անպատասխան։ Կոնկրետ ինչ է հուզում ֆերմերներին։ Ինչ հարցերով են դիմում ձեզ։ Դիմում են հիվանդությունների, վնասատունների, տարբեր թունակի մեկատների օգտագործման ձևերի, մեթոդների, խորհրդատվական, որ թունակի մի կատ ավելի բարենպաստ ազդեցություն կունենա տվյալ հիվանդության կամ վնասատուի։ Հիմնականում այդ ուղղությամբ, որը վերաբերում է մեր մասնագիտական ծառայություններին։ Պարոն Խաչատրյան, վաղ է խոսել βέρքահավաքի մասին, թեպետ արդեն Քաշաթաղում եւ Ադրոթում սկսել են βέρքահավաքի աշխատանքները, որքանով եք տեղյակ, ինչպեսի տարի կլինի։ Տարին կանխագուշակություն այնքան էլ լավ երևույթ չի, ընդհանրապես ավելի ճիշտ կասեի հարկավոր է ռեալիստորեն նայած այդ հարցերին, իսկ ինչ մնում է Բերքավակի ամբողջ բանին, դա ավելի ճիշտ գյուղնախարարության բուսաբուծության բաժնի ոլորտին է վերաբերում։ Մենք ինքներս մեր կողմից իհարկե դիտարկումներ անելով, հետազոտություններ անելով կարելի ասած Փարքաստու բայնը պաստա, եթե առանձին բնական արհավիրքներ չխոչընդոտեն, չխանգարեն, չխանգարեն նորմալ կլինի։ Մեր գյուղատնտեսներին բնականաբար պիտի օգնի նաև գրականությունը։ Ուրախություն ինձ ու ձեզ եւ մեր ռադիոընկերներին ասեմ, որ պարոն Խաչատրյանի սեղանին միշտ էլ մի նորություն է լինում կապված գյուղ ոլորտի հետ։ Համենայն դեպս ինձ համար ագրոինֆուդ Այս ամսագիրը նորություն է։ Ինչ ամսագիր է։ Ինչ է տալիս սա մարդկանց։ Այս ամսագիրը գյուղնախարարությունում ստանում են եւ մեզ հատկացնում են, որ քիչ առաջ ասացի վերաբերմունքը գյուղնախարարության մեր հանդեպ ունեցած գրականության համապատասխան գրականություն տրամադրելու թե լինեագրոֆու, թե գյուղատնտեսական աշխատանքների ուղեցույց, թե տարբեր մշակաբույսերի մշակության աշխատանքների մեթոդական գրականություն։ Անցած տարի մենք լույս են գնցել նաև մեր մասնագիտական խորհրդատվական որոշումներ ու համապատասխան շրջաններում բոլորին համարյա տրվել է այդ մեթոդական ուղեցույցները, որոնցից օգտվում են եւ հողագործները, եւ ինչու՞ չէ գյուղբաժինները, եւ առանձին անհատներ։ Սա նույնպես մեր ազնամորենու մշակությունը հատիկ ընդեղեն մշակաբույսեր, բազում գրականություն կա, գյուղատնտեսական աշխատանքների ուղեցույց, ուրեմն այսքան գրականությունը սա արդյոք հասնում է ֆերմերներին, պարոն Խաչատրյան։ Իհարկե հասնում է։ Գիտեք ոնց, ֆերմերների մեջը պիտի մի քիչ շերտավորում դնենք։ Կան ֆերմերներ, որ լրջորեն ուզում են, մասնակցում են ու զբաղվում են գիտականորեն, ընթերցում են, դաշտից են գալիս։ Բայց կան եւ նաեւ ռուսերեն ասած լյուբիցելի։ Այո։ Այնպես որ այնքանով որ զբաղվում են։ Իհարկե մեր հիմնական շեշտը դնում ենք հենց այդ ֆերմերներին, որոնք հենց այնպես են զբաղվում, որ เป զի իրանք էլ իմանան ու փառք Աստծո, եւ քիչ առաջ ասում եմ տարբերություն կա մոտիկացումների, մարդիկ որ արդեն դիմում են։ Սա ցույց է տալիս, որ այն սերմը, որ նախորոք մենք արդեն գցել ենք, տալիս է իր ծիլը, իր արդյունքները, որ մարդիկ արդեն մոտիկանում, հարցնում են, հետաքրվում են, պահանջում են այդպիսի գրականություն միանշանակ դա դրական երևույթ է ասեի դա ժամանակին իր արդյունքները կտա որ յուրաքանչյուր հողագործ լինի դա զբաղվի թե հացահատիկան դեղային կուլտուրաներով թե գառնացանով թե աշնացան թե այգեգործությամբ միանշանակ օգտվելու տարից ավելի գիտականորի մոտիկանալով բարձր որ արդյունքներն էլ կստացվի ավելի դրական ավելի դրական քան ոչ այդ էր Պարոն Խաչատրյան, միշտ ասել եմ եւ չեմ հոգնում այս կարծիքից, իմ այս հարցից, որ գյուղվոլորտը այնքան է քաջածանոթ ու հարազատ ձեզ, այնպես ինչպես ձեր զավակները, ձեր ընտանիքը։ Ուզում եմ Կաթիլային համակարգի մասին ձեր խոսքն իմանալ։ Միանշանակ դրական է Կաթիլային համակարգի, որովհետեւ եթե ճիշտն ասենք, Կաթիլային համակարգը մասին, որ նոր սկսում է Ղարաբաղում արդեն զարգանալ, դա վաղուց նոր գյուտ չէ բայց ներդնելը մեզ մոտ կարծես թե նորություն է բայց դա ժամանակին գիտության գյուղատնտեսության մեջ տարբեր պետություններում, տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակաշրջանում այդ փորձը արդեն կա հարկավոր չի նոր հեծանիվ հնարած այդ հեծանիվը արդեն հնարած է միայն պիտի կարողանանք այդ հեծանիվը քշել եւ Փառք Աստծո, այսօր գյուղնախարության համապատասխան բաժիններն զբաղվում են դրանով այդ կաթելային համակարգով նույնիսկ կարելի ասած ու քիչ առաջ ասում եք դիմում են ձեզ այդպիսի երևույթ է նկատվում նույնիսկ այն հարցերը որոնք կարծես թե մեզ չեն վերաբերվում ելի դիմում են օրինակ կաթելային հարցով օրերս ելի մոտիկացել են զանգում են ճիշտ է եթե մեր մոտ այդ մասնագետը չկա կաթիլայինի, մենք ուղղորդում ենք, որ մասնագետին, գյուղնախարության, որ բաժնին դիմի, ինչ մասնագետի դիմի, տեղում պրակտիկորեն ցույց տալով։ Մի կան այդպիսի մասնագետներ, կա այդպիսի կազմակերպություններ, միայն պետք է ճիշտ հասցեն տալ հասցեատիրոջ տեղը, ասել, որպեսզի կարողանան մարդիկ օգտվեն այդ ֆիրմաներից, այդ մասնագետներից։ Շնորհակալություն, ինչ խոսքով կցանկանայինք ավարտենք մեր զրույցը, մեր հանդիպումը։ Ճիշտ ասած, զրույցը ավարտելը չի կարելի ասած ավարտել, միշտ զրույցներ լինում է, որովհետև հոտ դրանով գյուղատեսությունը չվերջացավ մի էպիզոդիկ հարցի շուրջ Գյուղատնտեսությունը ընդհանրապես դա կենթանի գիտություն է, որ ժամ-ժամի, օր-օրի փոխվում է, եւ այսօրվա վրա պիտի յուրաքանչյուր թե գյուղատնտեսա, թե հողագործա կարողանա ժամանակետ համահունչ քայլել, որովհետև այնքան շուշուտ է զարգանում գյուղատնտեսական ոլորտը, որ պիտի կարողանաս օգտվել այդ բարիկներից, այդ գիտության տված բարիկներից։ Միանշանակ կցանկանայի մեր, եթե վերաբերում եք գյուղ ոլորտի աշխատողներին, կցանկանայի միշտ ժամանակին գիտականորեն մոտիկանալ հողը սիրել, որպեսզի հողից այդ նույն սերը դու ստանաս կրկնակի չափով։